وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون naye ndiye mwenye nguvu za kushinda aliye juu ya waja wake na hukupelekeeni waangalizi mpaka mmoja wenu yakimjia mauti wajumbe wetu humfisha nao hawafanyi taksiri ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين kisha watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu Mola wao wa haki hakika hukumu ni yake naye ni mwepesi kuliko wote wanaohisabu قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين سما Ni nani anayekuokoeni katika giza la nchi kavu na baharini? Mnamwomba kwa unyenyekevu na kwa siri mkisema, kama akituokoa na haya bila shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun, sema Mwenyezi Mungu hukuokoeni kutoka hayo na kutoka kila mashaka na kisha nyinyi mnamshirikisha. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون سما yeye ndiye muweza kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu au kukuleteni fujo la mfarakano na kuwaonjesha baadhi yenu jeuri ya wenzao tazama vipi tunavyozieleza aya ili wapate kufahamu wakadhaba bihi qaumuka wa huwa alhaq ulastu lastu alaykum biwakil na watu wako wameikanusha nayo ni haki Sema, mimi sikuwakilishwa juu yenu. Likulli nabain mustaqar wa sawfa ta'lamun, kila habari na kipindi chake nanyi mtakujajua. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Na unapoona wanaozingilia aya zetu basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine. Na kama sheitani akikutaulisha basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalim wama ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattaqun wala wamchao Mungu hawana jukumu lolote kwao lakini ni kukumbusha asa wapate kujiepusha wadharil ladhina اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر يستنكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون waachilie mbali walioifanya dini yao ni mchezo na pumbao na uhai wa dunia ukawaghuri nawe kumbusha kwayo isije nafsi ikaangamizwa kwa sababu ya iliyoyachuma nayo haina mlinzi wala muombezi ila Mwenyezi Mungu na ingatoa kila fidia haitokubaliwa hao ndio walioangamizwa kwa sababu ya yale waliyoyachuma wao watapata kinywaji cha maji ya moto kabisa na adhabu chungu kwa sababu ya kukanusha الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naye ndiye mwenye kushinda kwa uwezo wake, aliyetukuka kwa ufalme wake juu ya waja wake, na anayekupelekeni malaika wa kudhibiti kila vitendo vyenu mpaka ufike mwisho wa kila mmoja wenu, ishikwe roho yake na malaika wetu tunawapeleka kwa kazi hiyo, na wao hao malaika hawafanyi taksiri katika kazi waliowakilishwa kuitenda. Tena hawa maiti watafufuliwa siku ya kiyama na watasimamishwa mbele ya Mola mlezi wao ambaye ndiye anayetawala mambo yao peke yake. juweni kuwa yeye tu ndiye wa kuamua baina ya viumbe na kuwahisabu katika siku hiyo naye ni mwepesi wa kuhesabu na kulipa. Ewe nabii, waambie washirikina, nani anayekuvueni na vitisho vya bara na baharini vinapokutokeeni, mkamwangukia na mkamwomba kwa unyenyekevu wa dhahiri na wa ndani, mkisema, tunaapa kama ukituvua na vitisho hivi, tutakuwa katika wanaokiri fadhila yako na wanaodumu kukushukuru. Sema, ni Allah Mwenyezi Mungu wa pekee ndiye aliyekuokoeni na vitisho hivi na kila shida nyingineyo. Na kisha nyinyi pamoja na hayo mnamshirikisha na wengine katika ibada ambao hawawezi kuondoa shari wala kuleta khairi. Sema hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye awezaye kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au chini yenu au kukufanyeni nyinyi kwa nyinyi mkawa maadui mkawa mataifa yenye kuwa mbali mbali matamanio yao, yenye kuchukiana, mkitesana nyinyi kwa nyinyi kwa mateso machungu na makali. Angalia vipi hoja zinavyoonyesha uwezo wetu na kustahiki kwetu peke yetu kuabudiwa, ili wapate kuzingatia na kuifahamu haki. Na kaumu yako wameikanusha Kurani, nayo ni haki ambayo haina cha kukanushwa ndani yake. Ewe nabii, waambie mimi sikuwekwa kuwa ni mwakilishi wa kukulindeni na kupima vitendo vyenu na kukulipeni kwavyo, bali mambo yenu katika hayo yako kwa Mwenyezi Mungu. Kila habari iliyoletwa na kurani ina wakati wake wa kutimia, nanyi mtakujajua ukweli wa habari hizi zitapotokea. Na ukihudhuria katika baraza za makafiri, ukawakuta wanazikosoa aya za Qurani au wanazifanyia maskara, basi wewe waepuke mpaka watakapoingia katika mazungumzo mengine. Na ukisahau na ukakaa nao wakati wa mazungumzo yao hayo mapotovu, kisha ukaikumbuka amri ya Mwenyezi Mungu ya kujitenga nao, basi usikae tena na watu madhalimu baada ya kukumbuka. Na wenye kumcha Mwenyezi Mungu hawana dhambi katika dhambi za hawa madhalimu ikiwa wataendelea na upotovu wao. Lakini yapasa kuwasemeza na kuwakumbusha asa huenda wakaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na wakaacha upotovu. Na ewe nabii, waachilie mbali wale waliofanya sharia yao, mwendo wao, pumbao na mchezo na wakahadaika na maisha ya dunia wakaacha ya akhera. Na daima kumbusha kwa Qur'an na wahadharishe vitisho vya siku ambayo nafsi itafungika na amali yake itapokuwa hapana wa kunusuru wala wa kusaidia isipokuwa Mwenyezi Mungu na kila fidia ya kujiokoa haitokubaliwa. Hao makafiri watafungwa katika adhabu kwa sababu ya shari walioitenda. Katika jahannam watapewa kinywaji kimoto mwisho wa umoto na adhabu chungu mno kwa sababu ya kufuru zao.